для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія шаноныя слухачы прапануем вашай увазе старонкі рамана івана меліжа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташок Жончына доля не дзявочая. Гаспадарка, клопат, дзень пры дні. Ганна ўпершыню як бы глянула назад. Вясною, зімою, летам, хоць бы калі была гадзінка, каб параскошывацца без працы. Гаспадаркі ў глушакоў не ты, што у бацькоў. Толькі ўпраўляйся, наварыць свіням, каровым авечкам, нарэзаць намясіць, занесці ўсім і накарміць такую пражору. А поле, памажы паараць, пабаранаваць, пасеяць. Агарод, прабі градкі, пасадзі ўсё, выпалі так, каб травіначкі нідзе не асталося, свёкар любіць, каб чыста было. А жніво, не калі шамаціць ад сухіх калосаў, калі ломіць дзервянілую спіну, калі чакаецца не дачакаешся краю паласы збаўчага поцемку. А восень выцёма латарні, хмары пылу, ад якіх душыць усярэдзіне, доўгія рады карчоў бульбы падкапаных жалезняком яўхіма ці старога глушака. Колькі працы! Было тут калі думаць ганне, успамінаць пра вольныя мілыя вечары. Толькі збудзеш апошнія клопаты з ясі чаго-небудзь, ледь дацягнешся да ложка і сон навальваецца як сцяна. Спіш, што мёртвы. Ніякая сіла здаецца ўзняць ужо няздольна, а заспяваюць другія пеўні, ногі самі сабой соўваюцца з ложка. Дзіва і мёртвы устаў бы калі стары крэкчучы ўспёрся і пачаў сноўдацца па хаце. Тут усе павінны ўстаць. І ўсе ўстаюць, і яна таксама. І як адзін доўгі-доўгі дзень як адна бясконцая дурнотная ноч успаміналася ганні яе замужняе жыццё. Тры гады жыцця. Успомніліся нялюбыя, грубыя яўхімавы абдымкі, якія яна павінна была заўсёды цярпліва трываць чалавекава жонка. А ён хоць бы калі падумаў, уважыў яе, ахвота ці неахвота ёй ён ведаў адно абы яму было добра Ён нават як бы знарок мучыў яе чуючы яе стрыманасць як бы помсціў за тое што не любіла што ўпарцілася некалі помсціў за васіля за вольныя гады за ўсё помсціў і кожны вечар кожную ноч адно і тое ж быць з ім цярпець яго і вось так усё жыццё да скону. Няўжо ўсё жыццё Вось так. Усё жыццё ўвесь век, Цярпець я ў хіма, Цярпець старога, які гатоў з'есці, калі прысядзеш на хвілінку, калі запарвеш, панясеш што сваім, які воч не зводзіць баіцца, што абкрадзеш. Даскону са старой, якой усё мала памагаеш, якой усё мала любіш я ў хімачка, батрачкай, рабою іх век быць. Рабою з кнарах не нажэр, рабою, ну праўду ж кажуць п'явак людскіх, кулакоў. І тут Ганну узяў страх. Яна паспрабавала дагнаць гэты страх, але спакою ўсё роўна не было. І позірк яе раптам выхапіў бярозу, што тырчала наводдаль. Бяроза дажывала свой век. Ведці яе было найбольш пасохлае, там і тут вятры абламалі галіны, ствол чарнеў старэчай карою. І ад гэтай бярозы Ганні стала яшчэ страшней. Дык гэта ж я, я сама пронізала яе думка, такая ж, як і я. Слёзы, як не стрымлівала іх, набеглі на вочы і затуманілі позірк. І тут Ганна згадала, як канала яе малая, як засыпалі зямлёю труну. Адчуванне бяды, вялікай як свет, непапраўны ніколі, напоўніла яе і сціснула балюча горла. Усё жыццё пакутаваць ёй цяпер. Усё жыццё ісці разам з бядою, Жыць без шчасця, без утехі і без якой-небудзь надзеі на прасветлену. Ганна упала на павялую холодную траву, плечы яе затрымцелі ад горнага роспачнага рыдання. Ганна плакала доўга. Доўга ляжала без слёз, ціхая, стомленая, спусцелая. Калі раптам цвёрда ўстала, яна не глядзела ўжо навокал. Вочы нібы і не бачылі ўжо нічога. Зранкі былі вузкія, вострыя, сухія. З дзіўным такім непадобным на нядаўняе спакоем падумала: Няўжо ж так і далей будзе. Не пераменіцца няўжо нічога. Усё жыццё, увесь век, спакойна ж з нейкай злосцю нават злараднасцю запярэчыла сабе не не будзе ніколі не таго дня апанавала Ганну адна думка і адно жаданне пабачыць Васіля. Спаткаць дзе-небудзь такога неласкавага, нядобрага, любага. Лежачы каля яўхімы, які зморана спаў, Ганна душыла ў сабе глухую нянавісць, стрымлівалася, каб не ўстаць, не пайсці, куды вочы глядзяць. Далей, з гэтай даўкай цемры, з гэтай задухі. Але трэба было ляжаць, ляжаць спакойна, не варушучыся, бо свякруха таксама часта не спала. Ганне было чуваць яе крахтанне ды бошканні, часам здавалася, што старая прыслухоўваецца нават да ганненых нядобрых думак, каб заўтра, расказаць пра ўсё сыну і накінуцца. Зноўку накінуцца на яе. Прыслухоўваецца. Ну няхай прыслухоўваецца, А яна Ганна будзе думаць, будзе думаць пра тое, што хочацца, што любае, пра Васіля, А што ж ёй? Думаць ужо нельга аб тым, што адно дае ёй цяпер уцеху. Яна можа і жыве цяпер толькі тым, што ён недзе ёсць, ён недзе ёсць і што можа таксама вось так ляжыць і думае пра яе. Не, можа не думае, Даўно з галавы выкінуў усе думкі аб ёй. І не дзіва, чаму яму думаць пра яе, калі ў яе чалавека ў яго жонка. Але вось яна думае пра Васіля, ведае, што непатрэбнае гэта лішняе, але ж думае, і думкі найбольш адны то ўспамінае было і то гадае, А ці любіць ён жонку сваю, А над усім жаданая, як бы з ім пабачыцца. Ганна думае, як сказаць некалькі слоў Васілю, Хоць пачуць яго голас, А можна і не гаварыць, толькі пабачыцца, пабачыцца, да каб не на людзях, а з адным, каб ніхто не замінаў, каб не трэба было хаваць душу і таіцца. І вось у такія хвіліны часта шукала думкамі і разважала, дзе б маглі яны сустрэцца, У які ж час? Музыка Часта ва ўяве ўзнікалі жаданыя сустрэчы з Васілём і так ясна, што ў грудзях рабілася цёпла і хораша. Яна бачыла Васіля перад сабой, быццам быў напраўду тут. Чула яго ласкавыя словы так, нібы ён і праўда гаварыў. Словы яго ў марах яве былі заўсёды пяшчотныя, добрыя такія якраз як і ёй хацелася, якія даўно не чула і якія можа ўжо нават не пачуе. І сама гаварыла яму пра тое, каб не крыўдаваў, каб дараваў ёй, пра тое, які ён хорошы і што любіла і любіць будзе яго аднаго, толькі адзінага. Днём, каб пабачыцца з Васілём, Ганна некалькі разоў хадзіла дамоў да сваіх. Ступаючы паўз Васілёву хату, мімаволі насцярожвалася, коса паглядвала на яго двор і на шыбы. І аднойчы ўбачыла. Васіль перапрагаў каня каля Ганка. Заўважыўшы яе, знарок адвярнуўся. Яна потым цэлы тыдзень хадзіла журботная – а другі раз бачыла яго з бацькавага агарода, браў сена з воза насіў у гумно. Быў не адзін з жонкай з манію. Стары дзед Дзяніс побач стаяў штосьці гаварыў яму. І вось цяпер, калі ў глушакоў бульбу пакапалі, прыйшла да сваіх памагчы. Ганна таіла ўцеху хоць здалёк, хоць жонкую, пабачыць яго. Загоны бульбы, бацькаў і Васілёў былі побач. Бульба на васілёвым загоне была яшчэ недакапана, але ні васіля ні мані не было, капала адна яго маці. Ганна сказала вінавата ёй: «Добры дзень. Не кончылі, — прамовіла Ганна да маці, абы не маўчаць. Не кончылі, адказала матка. Клопат розны не ў пару. Ганна заўважыла, што старая маці Васіляна яе не крыўдуе, ёй палягчэла, спадзяючыся, што ў маці скажа, дзе Васіль запыталася. А які клопат? — Ну, які ж гарпіна манена сястра што ў алешніках захварэла дык от васіль паехаў з манію мо доктара трэба і што хворая вельмі спытала ганна сястра жоўкла на лісток лазовы адказала маці бяда якая паспачувала ганна ой не кажы бяда а я вось сваім хачу памагці сказала ганна эш Это ж ведама. Ганна пайшла да сваіх. Бацька выслізганым жалезняком падкопваў бульбяны і карчы, а мачыха з федькай выбіралі. Мачыха выпрастала спіну і з падазрознасцю зірнула на Ганну. Пра што это вы там? спытала мачыха. Ай так, нічога, адказала Ганна. Рыючы зямлю, Ганна распораспаглядвала на дарогу, што ішла з сяла ці не едзе Васіль. Па дарозе то з сяла то ў сяло поўз чый-небудзь кош. Ганна з надзеяй углядвалася ў ты, што выкіроўваліся ў поле, А можа Васіль, Але Васіля не было. Васіль прыехаў пасля абеду адзін. І ледзь убачыла яго адчула, як кроў прыліла ў твар. Галавы не ўздымала, чамусьці цяжка было ўзняць галаву, але сэрца білася так часта, так горача. Але не падымаючы галавы адчувала, як ён пад'ехаў, чула рыпені яго калёс і яго голас. Што сказаў ён маці не разабрала, ветер аднёс словы. Ганна пакпіла сябе. Трэба ж, перажывае, як нейкая дзяўчынка. Вочы баіцца ўзняць, як зладзейка. Дзівачка. Здаецца, ён пазірае на яе, сочыць і бачыць, як яна збянтэжылася. Але яна вось зараз возьме ды таксама паглядзіць на яго, ды так паглядзіць проста ў вочы, хай судзяць. і Ганна ўзняла вочы з намаганнем, з трывогаю, але Васіль не глядзеў, ён памагаў маці капаць. Васіль, здавалася, быў увесь адданы свайму занятку. Гэта было відаць па тым, як рабіў па ўсёй яго постаці. Не глядзіць і нават глядзець не хоча. А што ж, няхай не глядзіць. Ёй, мабуць, гэта і не трэба. Але Ганна не магла не паглядзець на яго. Яе позірк нібы прыцягвала да Васіля. Усё навокал перамянілася з той пары, як прыехаў Васілій яе сэрца – здавалася, чула яго набліжэння, а таксама набліжэння на вальніцы, далёкія, жаданы і трывожны подступ грому, ад якога страхам і радасцю ныла ў грудзях. Усе думкі, уся яе ўвага былі цяпер у тым баку, дзе заклапочана схіляўся Васіль. Але чаму ён адзін прыехаў? Дзе маня? Дзе жонка яго? Яна трывожылася, што Васіль паедзе рана, а мачыха затрымаецца позна. І ледзь ухавала радасць, калі пад вечар мачыха стала хапацца дадому карміць скаціну. Як насыпалі кош, яна і падалася з возам. Бацька таксама пайшоў, правіў канём. Ганна заставалася. Сказала, што яшчэ хоча пакапаць не разгінаючыся выбірала бульбу, кідала ў каробку, Хоць галавы не ўздымала, адразу угледзела тое, што хацела, падалася нарэшце ў сяло Васілёва матка і астаўся адзін толькі хведька. Надыходзілі раннія асеннія потемкі. Людзі, кашы з бульбай адзін за адным выпраўляліся з поля. Ганне на сэрца білася моцна, трывожна, амаль трапятала. Цяпер, здаецца, самы час. Цяпер ці ніколі. А калі ён не падыдзе, не захоча падысці да яе. Насцярожаная Ганна слухала, і чакала. Не, не ідзе, не хоча. І так не цярпелася ўбачыць яго бліжэй, так баялася, што час мяне ім ніколі ўжо не ўдасся пабыць вось так, як марыла яна даўно ў дваіх адным, што не ўтрывала. Раптам Ганна кінула збуцвелае калева бульбоўніку і падалася на прасткі по полю. Васіль разогнуўся, выцераб штаны руки, глянуў хмурна. Ганна, спыніўшыся перад ім, перавяла дыханне: « Родны, які ж родны, ці не ўсне гэта. І ўбачыла на зрэбны з плямамі зямлі сарочцы латку няўмела прышытую сам мусіць прышываў. І горач, віна, і пяшчота і жаль нахлынулі на яе. Васіль толькі і змагла сказаць Ганна, але як прамовіла, так як тады у многія бясонныя ночы, калі пра яго столькі думала. У Васіля, Раптам дробна, падзіцяча бездапаможна задрыжалі губы, не змог ухаваць крыўды. Стаялі моўчкі. Ганна загаварыла першая. Даўно не бачыліся. Яна прамовіла не так, як трэба было. Чамусьці здалося радасна, а ён адказаў халаднавата. Даўно подросты. Мужчына уже. Пора, отказаў Васіль. Я цябе бачыла. Ён не пацікавіўся калі. Калі ты коня перапрагаў, ехаць, мабуць, сабіраўся кудысь. Яны зноў помаўчалі. Я цябе сам бачыў, адказаў Васіль. А ты адвярнуўся. Не тады, як да сваіх ішла. Ганна раптам узрадавалася. А калі? А пазаўчора, адказаў Васіль. Па загуменні. Я ў гумне быў. Ты... А я Володьку бачыла? Мы ў дваіх. Я ў гумне ля варот быў. А я і не знала. Словы гэтай вырваліся самі сабой, у іх было шчырае непрытоенае шкадаванне. Таксама шчыра, але крыху пакрыўджана Ганна папракнула Васіля. Не выйшаў. Схаваўся. Я знарок, адказаў Васіль. Чаму? Ганна выціснула. Гадкая я табе. Чужая. Чужыя мы. У цябе сваё, а ў мяне сваё. Чужыя. Але Ганна стрымалася. А дзе маня? У алешніках сястрою засталася, адказаў Васіль. Ёю палу ў вочы яшчэ адна латка — акуратна прышытая пэўна жонкаю. Як табе жывецца? спытала Ганна. Так жывецца. Маня добрая, працавітая, акуратная, акуратная. Васіль не хацеў гаварыць пра жонку. Зноў яны трохі памаўчалі. Праз некалькі хвілін Васіля доля ў сябе сваю чужацкасць кінуў з-пад лба раўнівы позірк. Но, а ты як? А, не пытайся, Ты ж багачка. Губыя кліва скмыкнуліся. Багачка адказала раптам Ганна і на момант, яшчэ стрымлівалася таіла горачы шкадаванне, як звычайна, як усе месяцы ўсе гэтыя гады ад усіх. Звыкла ўжо таіцца Ганнале, Чаго ж таіць ад яго? Каму же адкрыцца, як не яму? Апалела Васіля вачыма. Вася, мне тое багацце. Во! Ганна парывіста правяла рукою па шыя. Хай яно агнём. Ён звянтэжыўся. Рабіць багата застаўляюць, кажуць, сказаў ён. Калі б тое адно, адказала Ганна. І б'е ён цябе чутно было. Усяляк бывае так. Таілася момант з даўняй нязменнай звычкі не казаць іншым сваю бяду трохі зноў маўчалі. Але раптам больш каб хацела, але не змагла б таіцца, шчыра з нейкай адчайнай рашучасцю выдохнула. Жыццё маё, магіла моя вася. Магіла? Неспадзяваная для Васіля і для сябе Ганна горача з той жа рашучасцю запытала: « Вася, А табе не шкода, што ў нас ось так няскладно. У яго лягла хмурынка між броваў, Ён нічога не трэба. Але ёй толькі ведаць хочацца, толькі ведаць не для якіх-небудзь думак, разлікаў, а так для душы. Глядзела на яго, чакала, замёршыўся. Не шкода, Вася. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук